discussie met toenemende irritatie aangehoord en een paar keer op het punt gestaan zich te mengen. Het idee alleen al dat hij gedwongen zou worden om bouwmaterialen en technieken uit vijf of zes eeuwen op één kaart samen te persen, alsof het een stapel pannenkoeken was, vond hij zo stom dat hij struikelde over zijn gedachten en steeds meer gefixeerd raakte op de behoefte in te grijpen. Na deze laatste opmerking van Horvatic kon hij zich niet langer beheersen. Straks een hand omhoog nog voor hij besloten had wat hij zou gaan zeggen, Herr Meines Erachtens is das keine reine technische Frage. Solche Probleme ergeben sich, wenn man versucht, alle historische Daten auf eine Karte zu bringen. Sie werden gelöst, wenn man eine Karte zeichnet vom Neubau an einem bestimmten Zeitpunkt. Denn an einem bestimmten Zeitpunkt ergibt sich fast immer nur ein Verfahren als Antwort, so wenigstens in meinem Lande. Die Fragen, womit wir uns beschäftigen, sind historische Fragen. Man kann sie nicht lösen mit einer Karte, sondern mit einer Reihe von Karten. Und das ist keine technische, sondern eine prinzipielle Frage. Und welchen Zeitpunkt würden Sie dann wählen? Und 1850 und 1750 und 1700 und so weiter. So hatte ich es auch verstanden, Herr Koning. Dann schließe ich hierbei die Diskussion. Wir müssen leider diesen Raum freimachen für das Mittagessen. Wir sehen uns hier wieder nach einer halben Stunde. Ich danke Sie alle für Ihre Beiträge. Bitte setzen Sie sich zu uns, Herr Koning, wenn Sie wollen. Gerne. Sie kennen meine Frau? Koning. Ich habe viel von Ihnen gehört. Nein. Doch. Meine Frau leidet eben mit. Sie waren heute Morgen auch bei den Vorlesungen. Nein, ich bin mit Herrn Bailey nach Budapest gefahren. Herr Bailey musste seinen Koffer vom Flughafen abholen, weil er vorgestern von British Airways nach Bukarest transportiert worden war. Ich habe das Museum besucht. Es gibt da auch viele holländische und flämische Maler. Sehr schön. Ach, die Zeit der Hamburger. Der Habsburger. Ach ja, natürlich. Herr Kuning, was Sie heute Morgen über die Notwendigkeit eine Reihe von Karten zu entwerfen sagten, hat mir sehr gefallen. Nur nicht im Rahmen des Europa-Atlases wie machen Sie das in Deutschland mit der Karte des Frauenhemdes? Gulyás ist önök húsleves, solche két ist és rizs. Bitte? Gulyás und für Sie Bouillon, eh, ah. <laughs> Gemüse, zwei eh, Eier und <laughs> Reis, bitte. Danke. Sind Sie noch krank, Herr König? Nein, nur mein Magen noch, aber das ist nichts. Ich fürchte, dass wir diese Karte nicht mehr machen können. Weil es zu spät ist. Eben. Die deutschen Frauen machen ihre Hemden seit Menschengedenken nicht mehr selber, sondern sie kaufen sie im Laden, oder? Natürlich. Äh, der Gulasch sieht gut aus. Hm? Finde ich auch, finde ich auch. Essen Sie doch Ihre Suppe, Herr Kohling, sonst wird sie kalt. Nein, Herr Horvatic hat Ihre Frage, wie wir die sozialen Unterschiede auf die Karte einzeichnen sollten, nicht verstanden? Vielleicht hat er sie verstanden, aber er ist grundsätzlich dagegen. Weil die sozialen Unterschiede der Motor hinter den Verbreitungsprozessen sind. Sie sind doch kein Marxist, Herr Koning. Aber Herr Günthermann, wie können Sie Herrn Koning das unterstellen? Ich meinte es nicht so. Wolf. Entschuldigung. Solange die Mehrheit in der Kommission dagegen ist, werden wir diese Prozesse in einem anderen Gremium behandeln müssen. Mit Arvid Nilsson zum Beispiel. In Schweden ist man an diesen prozessmäßigen Vorgängen sehr interessiert. Äh, aber. Ja. Schmeckt es Ihnen, Herr Koning? Ja, danke. Man hat diesmal Nilsson nicht eingeladen. Ich glaube, er hat abgelehnt. Und Larsson? Aber Larsson ist tot. Dood? Sein Herz. Das tut mir leid. Mir auch. Weil er ein anständiger Mann war. Eben. Zeer darf ik? Bitte. Merci. Ik kom er eens naast u zitten, Maarten. Eigenlijk moet jij in het midden zitten. Herr Nelissen sollte sich in die Mitte setzen, oder? Sie brauchen das für mich nicht zu übersetzen. Ich äh, verstehe Niederländisch, maar praten kann ich das nicht. Het is toch ook Benelux met Nederland in het midden? ich eröffne die Diskussion über das Thema Speisefette. Wen darf ich? Herr Koning. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Problem der sozialen Schichtung, worüber wir heute Morgen kurz gesprochen haben, als wir über die Hauswände diskutierten. Bitte. Weil wir da meines Erachtens bei den Speisefetten nicht umhin können. Günther Mann hat vorgeschlagen, die Bevölkerung der Städte außer Acht zu lassen, weil ihr Konsum nicht charakteristisch sei für die traditionelle Nahrung in unseren Ländern. Man kann darüber streiten, aber es ist ein praktischer Vorschlag. Ähm, jedoch auch unter der ländlichen Bevölkerung gibt es beträchtliche Unterschiede. In meinem Lande zumindest gibt es einen krassen Unterschied zwischen Landarbeitern und Bauern. Eh, die Bauern essen Butter, die Landarbeiter Schweineschmalz oder andere billige Fette. Dieser Unterschied darf meines Erachtens nicht unberücksichtigt bleiben. Und wenn man es auf der Karte selbst nicht bringen will, sollte man dann nicht verlangen, dass dieses Problem obligatorisch im Kommentar berücksichtigt wird. Herr Horvatisch. Vielleicht darf ich als Ihr Vorsitzender auch ein kleines Wort sagen. Ich habe es schon mehrmals ausgesprochen, aber es scheint so, als hat noch immer nicht jeder von Ihnen verstanden, warum es Sie hier handelt. Das tut mir leid, aber glücklicherweise bin ich ein geduldiger Mensch. Ich sage es also noch einmal. Wir machen einen Atlas über die Volkskultur Europas. Das ist ein riesiges Unternehmen und ich als Vorsitzender trage die Verantwortung dafür, dass wir nicht ausschweifen. Also, wenn wir dann auch noch das Problem der Sozialschichten dazu nehmen, dann wird das Bild so kompliziert, dass wir das, was unsere Hauptaufgabe ist, nie lösen werden. Ich werde darum noch einmal und ganz geduldig auseinandersetzen, was unser Ziel ist. iedere poging tot discussie wordt de kop ingedrukt. Van een voorzitter mag je toch verwachten dat hij elk standpunt tot zijn recht laat komen. Niet dat het wordt afgekapt als het hem niet zint. Dan moet je gewoon doorzetten. Nou, en dan zegt de voorzitter dat de zaal ontruimd moet worden. Voor het middagmaal. Nou, mij zien ze hier niet meer. Als het zo moet, kan ik beter thuis blijven. Professor Seiner wäre damals nach dem Tode Sirgozons eine bessere Wahl gewesen. Die Leute vom Ostblock hätten nie ein Deutscher als Vorsitzender akzeptiert. Ein Jugoslaw war das einzig mögliche Kompromiss. Und da gab's nur Professor Horvatic. Ach so, höhere Politik. Maar jullie kunnen er wel op aandringen dat het bestuur verjongd wordt. Met Kunterman. Bijvoorbeeld. Of met jou. Nee. Maar ik zal er langzamerhand toch eens uit moeten gaan. Daar zitten we niet op te wachten. Bitte nog een wenig over das programma voor morgen früh. Das Frühstück wird um eine Stunde verfrüht werden, weil der Autobus pünktlich um 8 Uhr wegfahren wird. Wir werden dann am Westufer der Donau entlang in der Kleinstadt Szentendre fahren, eine wichtige Handelsstadt auf dem 15. Jahrhundert und später auch Bischofssitz für eine kurze Stadtbesichtigung, die ungefähr eine Viertelstunde beschlagnahmen wird. Nachher fahren wir ins Freilichtmuseum, ganz in der Nähe, ebenfalls für einen kurzen Besuch und dann über die Brücke auf die Donauinsel, wo Sie sich die Wohnhäuser und Scheunen ansehen können. Die Einwohner wissen von ihrem Besuch. Sie haben ihre Häuser offengestellt, damit sie sehen können, wie sie leben und sich auch bereit, ihre Fragen zu beantworten. Bitte sehen Sie das einen Beweis für die ungarische Gastfreiheit und unsere Freude darüber, dass Sie unter uns sind. Danke. Kan ik naast je komen zitten? Natuurlijk. Ik heb met Jan Nelissen een gesprek onder vier ogen over ons tijdschrift gehad. Hij zou het toch wel heel erg betreuren als het tot een breuk kwam. Oh. Dat moeten we ook kosten wat kost zien te vermijden. Dat hangt dan toch van Pieters af. Maar ook van ons. Heb jij er al met hem over gesproken? Nee omdat je met hem op één kamer ligt? Dat is nog geen reden om over ons, <laughs> ons tijdschrift te spreken. Je bent toch een eigenaardige jongen. <laughs> Die fusus heeft een merkwaardig gezicht. Mijn eerste reactie was er even afkeer en daarna zag ik pas dat hij wel sympathiek is. Een aardige jongen. Maar bij mij speelt daar ook altijd een erotisch element mee. Dat heb jij niet? Nee, niet dat ik weet. Herr Günterman? Ja, Herr Koning. Würden Sie es akzeptieren, falls ich vorschlage, um Sie, Nilsson Klastrup und die Slovacevichova dem Vorstand zuzufügen? Ja, ich würde das nicht ablehnen. Waarom Nielsen? Omdat Nielsen de man is van de verspreidingsprocessen. Maar Nielsen en Horvatic, dat is water en vuur. Daarom. Bitte, in einer Viertelstunde fahren wir weiter.